Bi egun barru, korrika abiatuko da irungo San Juan plazatik, plaza nagusitik. Egun horren kari, hainbat ikitaldi antolatuak izan dira. Horren berri maiteko, Xavier Artola, Gipuzkako korrikako arduraduna, Beñeta Lazaga, irungo aekako koordinatzailea, eta Mari Sanz, korrikako abiatze egunaren arduraduna, entzuten ditugu segidan, osteguneko programari buruz, xetasunak emaiten. Gaurko agerraldi hau egiteko, toki hau aukeratu dugu, plaza hau Irungo San Juan plaza. Izan ere, lau egun barru, lau egun eskaso barru, hemendik beretik aterako da, hogeita irugarren korrika, arratsaldeko lauretan. Hogeita irugarren edizio honetan, korrikak herri aldarri alai eta irumoa izaten jarraitu nahi du. Oraindik ere, ongi baina hobeki baitugu gogoan hiltzaturik azken korrikan ikusi genuen Euskaren aldeko indar erakustaldia. Gainera, sasoi honetan, ezin dugu aztu Euskaldun honi izkuntz eskubideen aurkako oldarraldi batek bizirik darraiela. Beraz, horrexegatik ere, ezin bestekoa dugu korrika, oraindik. Artara, donostian amaituriko azken korrikaren lekukoa indartxu hartu, eta Euskararen herri arroa garela frogatuko dugu. Berriz ere, Euskal, herri Euskal Herria osatzen dugun, zazpi herrialde arroetan barrena. Ekitaldia irute herritan hasiko da, hemen bertan, San Juan plazan. Eta ekitaldia batez ere baliatu nahi dugu bueno, bi, biru mezu nagusi, ez? zabaltzeko. Batetik, gure komunidadeari bai, gure komunidadearen indarra, gure komunidadearen beharra, bai, azpimarretu nahi dugu, pues, arro herrik leloak. Ongi adierazten duen bezala, orduan azken batean, hau ez baitzaigu, hau denon artean aurrera egin dugu, korrika eskuz esku, bai, aurrera egiten baitugu, eta pixkat, komunikadere horri ere gorazarregi egin nahi diogu, aitortu, bai, beuren lana, denon artean ezinbestekoa baita, bai, elkarrekin aritzea, ba, Euskaren normalizazioan aurrera egiteko, mionera berean, ezin dugu aipatu gabe ere utzi, asko dugula egiteko, bai, e, normalizazioa urrun dagoela oa ere, eta normalizazioan aurrera urratsak emateko modu bakarra, da korrikak egiten duen bezala. Eskuz esku, elkarrekin, bai, eta euskeraz eta euskaratik. Azaroaren amaseian korrika irundik abiatuko zela publiko egintzenetik herriaren babesa etengabea izan da. Baina martxoaren amaika den honetan, honezkero osteguna dugu denok buruan, eta pixka bat eh, egun horretako ekita, eh, azalduko dizuet. Amaiketan gazte korrika abiatuko da mendelutik. Hamaika erdietan urdanibia plaza ondoan ospitalezarrean. Bestalde hamaika erditan hemenatzean Almudena Grandes plazan musikoak hasiko dira. Pentsionistekin batera antolatu dugun saioa. Hamabiterdietan, erdietan trikipoteoa aldezarrean, hemen San Juan inguruko tabernetan. Iruterdietan ekitaldi nagusia izango da, bainateka aipatu bezala, eta lauetan korrika abiatuko da. Bostak eta hogei inguru endaian utziko dugu lekukoa, eta boster ditan piztuko da festa beste batera urdanibia plazan Moskun. Zazpiter ditan, esne Eta bederatziter ditan, bat saun eta lagunak.